zer eh, berrogeita mar bat jente juliantuik eta bai, dezire loiatu, zubaitzia e, eh, lehen dakaia, bon, eh, urte berezia do gerua prestatu behar jan ba, beti geroa bai prestatu, horiuk eh, nahi bada zait kudeatu, behaik piskat eh, antizipatu, erten den bezala, behaik haintzinetik eh, behar bari maiz ostikat, ez diga meste minagazten, nola uste abetek ugeite mani maukakoa. Eta hor bat jau anitz ostiko memento untan, behar zinenak azken urteotan. Eta horiak guziek, gue Guela nauk, uh, piskat haintzinetik entxeatzia, antizipatzia Voilà. Fiti-fiti erraiteko, zundia ostiko hoik? Ba, ostikoak, bon, e, izan den, e, heldu den eta krizia hori, bai, e, zerreal horiek guziak eta somat e, bazka horiek guziak nola emendatuko dien, deienik bon, gazolia eta hori guziak denak, denak jasaiten diau eta e, langileriak ere eta laborariek ere eta genetikaina antzatzeko eta denen antzatzeko behauk dirua eta dirua behin umaitik atea eta hori nola atea eta nola inala bilki rentabilizatzen. Eta horren gainat, haipatzen eh, bada le changement klimatik, le changement societal, ez du gertenan imposible dela, badala anitz, badala anitz, uh, anitz lan egiteko. Kwa. Bazken presioak er, eh, naski guano habo hemen datuko, ez nien presioa agian ez hainbeste, eta horrentako beharrik genetika eginik izan dela edo egiten ba, dela? Denetan, beharrik Eh, beak jantabilitatea eta atzomana eta jantabilitate ekonomikoa, sustut, eh, ekonomikoak eta klimatikoari buruz ere, denak barti batean, ez du bat, eh, joan ahaztenan, ez duk esnia eh, inez soluzionatu soluzionatuko beti, esnia begin presio batean, eta ingurumena errespetatuz, eta hori guziak genetika ekarzen handik, anitz hori guziak, <laughs> ez di, ez di genetikak denak inen, behar diago kambiatu eleverreke eta gue mentalitateak, ez diago agazak bakarrik evoluazi behar, berti dena batean evoluazi, eta hori piskat eh, komplikatio du, goena, ez duk, eh? eh, eh ze uh, hori irten die beti, ba, gaiztok, gaiztok delaik, gana no? Joain txinakoa? E, leheno aipatzen zen gio e, eh, ezne frango eh, maiten zuten e, ardier buz joitea, hor aipatua izan zen bi batetan zela, e, buruz gehiago edo zer? Bai, hartu gitu, esnia, bon, esnia behar na esnia estibalio ukaitia esnia hura ukaiteko bai kalitatea ukan eta kalitatea ba, matia gazan eta matia gazare ukaitia bainoak matia edo matia proteika izan dena ena duk eh, ze matia gazan matia kalitatea ere importau goza harriainako baka alainako eta ba, sustut jendeainako, kahalatik helduk uh, eh, uh, eh, jendeaino saharria, ez duk, ez gu jaten duguna, duk gu eka alek zei duten. Ordean horiek guziek behik antizipatu, behik ez dik eh, inbehar itekokoa, ez dik... Eh, ez dik, sosa eh, beste ameste beste eskualdeetik gastatzeko, behik sosa in bizitzeko, biziarazteko.